Ինչ է սեփականության իրավունքը եւ ինչպիսի իրավական արժեք ունի։ Ինչպես կարելի է դառնալ անշարժ գույքի սեփականատեր։ Ինչ ասել է տիրազոր գույք եւ ինչպես ձեռք բերել տիրազոր գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք։ Այս հարցերին պատասխանում է ԱՌՊ իրավունքի ամբիոնի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների դոցենտ Անատոլի Թադևոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Թադևոսյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրն ենք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար եւ այսօրվա հաղորդման թեման ընտրել ենք սեփականության իրավունքի թեման։ Ինչ է սեփականության իրավունքը եւ ինչպիսի իրավական արժեք ունի։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինձ համար շատ հաճելի է այդ թեման լուսաբանել, հաշվի առնելով նաեւ որ այն արդիական է, նաև ուզում եմ հասարակության անդամների ճնշող մեծամասնությանը նախ կցանկանայի նշել, որ սեփականության իրավունքը մարդու եւ քաղաքացու հիմնարար իրավունքներից մեկն է, կարևորագույն իրավունք, այն նախատեսված է ոչ միայն Արցախի հանրապետության սահմանադրությամբ, ազգային ներպետական օրենսդրությամբ, այլ նաև միջազգային իրավական մի շարք փաստաթղթերում մասնավորապես մարդու իրավունքների ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայով, որտեղ նշված է գույքից օգտվելու իրավունք։ Դա հավասարեցում է սեփականության իրավունքին։ Այդ իրավունքը կարևոր արժեք իրենից ներկայացնում, քանի որ մարդը ինքը չի կարող իր նյութական եւ հոգեվոր բաժնումները բավարարել առանց որևէ սեփականության իրավունքի չեն ցանկանում մանրամասնել թե սեփականության իրավունքի բովանդակությունը, սեփականություն եւ սեփականության իրավունք հասկացությունները ինչ են իրենց ներկայացնում, բայց կցանկանայի մի նախադասությամբ ներկայացնել, որ սեփականության իրավունքը ամրագրված է Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ ցան նշանակում է յուրաքանչյուր ոգ ունի իր ունեցվածքը դիրապետելու, օգտագործելու, տնօրինելու իր սեփական հայեցողությամբ տնօրինելու իրավունքը Սա նշանակում է, որ սեփականատերը կոչտված է 3 իրավազորությամբ։ Այդ 3 իրավազորությունների ամբողջությունը կազմում է սեփականության իրավունքի բովանդակությունը։ Դրանք են տիրապետել, օգտագործել եւ տնօրինել։ Այս 3 իրավազորություններով եթե անձը ոչտված է, ուրեմն նա այդ ուքի նկատմամբ ունի լիարժեք իշխանություն, իրավազորություն։ Տիրապետել նշանակում է գույքը գտնվել անձի փաստացի իշխանության, տնտեսական իշխանության ներքո, կառավարման ներքո, սեփական տնտեսությունում պահելու օրենքով երաշխավորված հնարավորությունն է։ Ահա։ Չեմ ցանկանում նորից հանգրադառնալ թերապետումը կարող է լինել ինչպես օրինական, այնպես էլ ապօրինի, կա ապօրինի տիրապետման տեսակներ՝ բարեխիչ ապօրինի տիրապետող, անբարեխիչ ապօրինի տիրապետող։ Օգտագործումը իրենից ներկայացնում է ցեփականատիրոջ այն իրավազորությունն է, որը նրան հնարավորություն է տալիս գույքը իր սոցիալ-տնտեսական նշանակությամբ ծառայեցնելու միջոցով նրանից ստանալ օգուտներ, պատողներ, եկամուտներ, բավարարել իր սոցիալ-կենցաղային պարժմունքները։ Ցանկացած սուբյեկտ ինքն է գույք օգտագործում իր սեփական պարժմունքներին համաձայն յուրաքանչյուր օգտագործումը իրենից ներկայացնում է գույքից օգտվելու օրենքով երաշխավորված ապահովված հնարավորությունը իսկ երրորդ իրավազորությունը սեփականատիրոջ դա տնօրինման իրավազորությունն է։ Տնօրինել նշանակում է որոշել գույքի փաստացի եւ իրավական ճակատագիրը։ Այն օտարել, գրավ դնել, նվիրել, վաճառել, վարձակալության հանձնել, այսինքն հանել սեփականատիրոջ տիրապետությունից տնօրինել է դա։ է. Պարոն Թադևոսյան, ինչպես կարելի է դառնալ անշարժ գույքի սեփականատեր, գոյություն ունի սեփականության իրավունքի ձեռբերման հիմքեր կամ սեփականության իրավունքի առաջացման եղանակներ հասկացություն։ Սեփականության իրավունքը ինքնին չի առաջանում։ Չեն կարող ասել, որ անձը կարող է դառնալ սեփականատեր առանց որևէ հիմքի։ Պետք է արկա լինեն որոշակի իրավաբանական փաստեր, հիմքեր։ Իսկ այդ հիմքերը կոչվում են սեփականության իրավունքի ձեռբերման եղանակներ նախ կցանկանեմ նշել, որ անշարժ գույքին համարվում չեն քերեշինությունները, բազմամյա տնկարկները, անտառները, ստորգետնյա եւ երկետնյա շինությունները, այն ամեն ինչ համարացված է հողին եւ հնարավոր չէ հողից անջատել առանց այդ գույքին կամ հողամասին անհամաչափ վնաս պատճառելու։ Սա անշարժ գույքի հասկացությունն է։ Անշարժ գույքը նախ հողամասն է, շենքեր, շինություններ, Խոսքը վերաբերում է եթե քաղաքացիներին, ապա քաղաքացին ցանկանում է բնակելի տան, շենքի շինության նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռբերել, կա ձեռբերման սկզբնական եղանակ եւ ածանցական եղանակ։ Երբ սեփականության իրավունքը ձեռք է բերվում առաջին անգամ առանց սեփականատիրոջ կամքի կամ նրա նույնիսկ նրա կամքին հակառակ, ապա սեփականության իրավունքի ձեռբերման այդ եղանակը կոչվում է սկզբնական եղանակ։ Նոր գույքի ստեղծումը հենց սեփականության իրավունքի առաջացման սկզբնական եղանակն որպեսի քաղաքացին օրինակ ենթադրեք քաղաքացին ցանկանում է բանակելի տուն կառուցել եւ դառնալ այդ տան սեփականատեր նա առաջին հերթին պետք է տունը պետք կառուցելու համար անհրաժեշտ է հողամաս ձեռք բերել հողամաս հողամաս ձեռք բերելու համար պետք է դիմել տեղական ինքնակառավարման կամ պետական կառավարման մարմնին կախված նրանից թե այդ հողամասը հանդիսանում է արդյոք պետական ֆոնդի հողամաս, թե համայնքային նշանակության հողամաս, հողային Արցախի հանրապետության հողային օրենս գրքով կարգավորվում է հողամասի ձերբերման հարաբերությունները։ Ձերբերման հարաբերությունները կա հողամասի սեփականության իրավունքի ձերբերման նախապատվություն, կա ուղակի վաճառքի եղանակով սեփականության իրավունքի ձերբերում եւ այլն։ Չեմ ցանկանում այդ կարգավորումների մեջ ավելի խորանալ, Ձեր բերելու համար պետք է դիմել տեղական ինքնակառավարման մարմնին եւ համանքի ավականու թույլտվությամբ համանքի ղեկավարի կողմից համապատասխան հողամաս հատկացում է քաղաքացուն որոշում, որը կոչվում է վարչական ակտ, այդ վարչական ակտի հիման վրա կնքվում է պայմանագիր եւ հողամասը ձեր բերելուց հետո քաղաքացին պետք է ձեռնամուխ լինի շենքի շինության կամ բանակերի տան կառուցման աշխատանքներից, որպեսզի դա իրականացվի, պետք է կազմվի նախագծանախարարային փաստաթղթեր եւ ներկայացվի ելի համայնքի։ Համայնքի ղեկավարի կողմից պետք է ստանա շինարարության թույլտվություն, այդ շինարարության թույլտվությունը տրամադրում է քաղաքաշինության նորմերի եւ շինարարության կանոնների համապատասխան, բայց շինարարության թույլտվությունը եւս համարվում է վարչական ակտ, որում նշվում է շինարարության իրականացման ժամկետ, այսինքն հաստատվում են նախագծանախարարային փաստաթղթերը, եւ տրվում է շինարարության թույլտվություն։ Դրանից հետո անձը ձեռնամուխ է լինում անշարժ գույքի կառուցմանը։ Կառուցումն ավարտելուց հետո պետք է կազմի շինարարության ավարտական ակտ։ Այդ ակտը կազմելուց հետո նորից պետք է վերահսկողություն իրականացվի համայնքի համապատասխան ճարտարապետական բաժնի կողմից, որը ստուգում է համապատասխան փաստացի կառուցված տան, շենքի շինության եւ նախագծի հետ համապատասխանության հարցը փաստագրման պատկերացում եւ ներկայացում, եթե որևիցե շեղումներ, էական խախտումներ թույլ չեն տրվել, այս դեպքում արդեն ավարտական ակտը հաստատվում է։ Այդ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո քաղաքացին, ով իրականացրել է տան շենքի շինության կառուցումը, փաստաթղթերը ներկայացնում է իրավասու պետական մարմնին։ Տվյալ դեպքում անշարժ գույքի կադաստրը։ Կադաստրը Միայն պետական մարմնում գրանցվելուց հետո այդ ույքի նկատմամբ ցակում է սեփականության իրավունք։ Այսինքն սեփականության իրավունքի ցակման նախապայմանը հանդիսանում է իրավունքի պետական գրանցման պահը։ Այդ պահից է դառնում է նա սեփականատեր եւ ոչտուած է սեփականության բոլոր իրավազորություններով սեփականատիրոջ։ Պարոն Թադևոսյան, Ինչ ասել է Տիրազուր Գույք եւ ինչպես կարելի է ձեր կբերել Տիրազուր Գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք։ Շնորհակալություն։ Տիրազուր Գույքը այն գույքն է, որը ունի սեփականատեր, կամ որի սեփականատերը հրաժարվել է այդ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքից, կամ սեփականատերն անհայտ է։ Այս երեք իրավիճակներում տվյալ գույքը ձեռք է բերում տիրազու գույքի կարգավիճակ։ Տիրազուկ գույքը կարող է լինել ինչպես շարժական, այնպես էլ անշարժ։ Շարժական գույքի նկատմամբ ցեփականության իրավունքի առաջացման բազմաթիվ հիմքեր կան։ Օրինակ, այդտիսին կարող են գտանքի նկատմամբ ցեփականության իրավունք ձեռք բերել, գանց հայտնաբերելը, առանց հսկողության թողնված կենթանիների նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելը, հանրամատչելի գույքի սեփականացումը, պատողների արտադրանքի եկամուտների նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելը այս բոլոր հիմքերը շարժական գույքին են վերաբերում։ Բայց ես կցանկանայի առանձնատու կանգ առնել տիրազուկ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելը։ Տիրազուկ շարժական անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերման միակ օրինական իրավական հնարավորությունը դա ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության իրավունք ձեռք բերելն է, որը կարգավորում է ԼՂ քաղաքացիական օրենսգրքի 187-րդ հոդվածով։ Ինչ է ասում այդ հոդվածում։ Քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը, ով անշարժ գույքի սեփականատերը չէ։ Սակայն այն 10 տարվա ընթացքում բարեխիժ, բացահայտ եւ անընդմեջ դիրապետում է որպեսի սեփականը այդ գույքի նկատմամբ կարող է ձեռք բերել սեփականության իրավունք։ Այսինքն այստեղ պետք է հարկալին է մի շատ վավերապայմաններ։ Անշարժ գույքի նկատմամբ ձեռքբերման վաղեմության ուժով սեփականության իրավունքի ձեռքբերման վերաբերյալ կա բավական հարուստ դատական պրակտիկա։ Դրա վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը ունի նախատեպային նշանակություն ունեցող առնվազն երկու որոշում, որոնցից մեկը կայացվել 2015 թվականին։ Այդ որոշումներում արտահայտել է բարձրագույն դատական ացիանը դիրքորոշում եւ նշել թե ով վավերապայմանների արկայության դեպքում քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը կարող է դառնալ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփական։ Առաջինը՝ դիրապետման բարեխղճություն Այս չափանիշը, այս վավերապայմանը ենթադրում է, որ գույքի դիապետումը պետք է հիմնված լինի որոշակի իրավաչափ նպատակի, այսինքն դիապետման հիմքում պետք է լինի բարեխճության հանգամանքը։ Կարևոր նշանակություն է տրվում նրան, թե ինչ հիմքով է անձը սկսել իր դիապետումը։ Այնուհետև դիապետման անընդմեջությունը, անընդհատությունը, որ 10 տարվա, նախ 10 տարվա ժամկետը պետք է լինի դիապետման, երբ տիրապետողը գույքը տիրապետում է անոն մեջ։ Տիրապետումը չպետք է այդ ընթացքում ընդհատվի։ Եթե սեփականատիրոջ կամ այլ անձանց գործողությունների պահանջների հիման վրա տիրապետումն ընդհատում է, ապա այդ վավերապայմանը արդեն դառնում է որ արկա չէ։ Եվ հաջորդը հաջորդ պայմանը այն է, որ տիրապետողը պետք է գույքը տիրապետի որպես իր սեփականը, ունենա այն գիտակցումը համոզումը, որ գույքը տիրապետում է իր սեփականը։ Այս պայմանների արկայության դեպքում անձը կարող է դառնալ այն նույնքի սեփականատերը, որը թեև այլ անձին է, որպես սեփականություն գրանցված, բայց այս պայմանները կայության դեպքում դատարանը կարող է ճանաչել այդ նույնքի նկատմամբ նրա սեփականության իրավունքը։ Ձեր բեմավարեմության ուժով սեփականատեր դառնալու միակ հնարավորությունը դատարան դիմելու միջոցով սեփականատեր դառնալու, այսինքն դատական կարգով է այդ հարցը լուծում։ Եվ Սա չպետք է նաև տարակ կարծիք տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք տա, օրինակ եթե անձը օրինակ վարձակալության իրավունքով տիրապետում է տվյալ գույքին, դա դեռևս չի նշանակում, որ գույքը նա տիրապետում է որպես սեփականը։ Սա այն դեպքերն են, երբ օրինակ սեփականատիրը, ով ցանկացել է իր գույքը տնորինել վաճառելու եղանակով, ստացել է այդ բանակարանի կամ անշարժ գույքի գումարի մի մասը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն ներկայացել նոտարական գրասենյա կամ իրավասու պետական մարմին իրավունքի պետական գրանցում իրականացնելու կամ իրավունքի փոխանցման ընդհանցակարգ չեն պահպանել, թողել հերացել այդ քաղաքացին գումարը ստացել եւ տան տիրապետումը բանալիները հանձնել է տվյալ անձին։ Այդ անձն էլ 10 տարի ավելի բարիխիչ բացահայտան մեջ տիրապետում այդ գույքին, բայց հնարավորություն չունի դառնալու այդ գույքի սեփականատեր որովհետև սեփականատերը այս պահին չկա։ Նա թողել գնացել արտ երկին եւ որովիցե նա հետ կապ չունի։ Այս դեպքում նա բարեխճորեն է անցել գույքի դիապետմանը, բացահայտ դիապետում այդ գույքը անն մեջ եւ բարեխճորեն իրականացնում տվյալ դեպքում միակ հնարավորությունը որ նա կարող է դառնալ գույքի սեփականատեն դատարան դիմելու միջոցով նա սեփականության իրավունքը ճանաչելն է ճանաչելու եղանակով է դա իրականացում մնացած այնպիսի դեպքերում երբ գույքի դիապետողը չի գիտակցում, որ այդ գույքը տիրապետում է որպես սեփականա, այդ իրավունքը չի առաջանում։ Դա չպետք է այս լայն մեկնաբանվի եւ կիրառվի։ Դրա վերաբերակա բավական հարուստ դատական պրակտիկա, ինչպես արդեն նշեցի, նաև Գերագույն դատարանի նախադեպային նշանակություն ունեցող որոշումներ։ Այո, ինչպես նշեցիք, նախադեպային երկու որոշում կար, ինչով կարազնացնեիք, ինչով էր նախանձել որովհետև միատեսակ ընդհանրապես բարձրագույն դատական ացյանը ընդունում է միատեսակ իրավության համար նշանակություն ունեցող դատական ակտեր, որոնք այլ դատարանների, իրավակ իրավողների, նաև քաղաքացիական իրավարաբերության բոլոր մասնակիցների համար ունի ուղղորդող եւ կողմնորոշիչ նշանակություն։ Երբ որ նույն հարցի վերաբերյալ օրենքի վերաբերյալ կան տարբեր մոտեցումներ, այդ դեպքում իրավակ իրավողների կողմից օրենքի միատեսակ կիրառումն ապահովելու համար բարձրագույն դատական ացյանը կոչված է ընդունելու այդպիսի հեղինակավոր դիրքորոշում արտահայտելու եւ վերջնականորեն այդ հարցին լուծում տալու, որ հետագայում տարբեր մեկնաբանություններով իրավունքը տարբեր եղանակներով մեկնաբանման արդյունքում չձևավորվի օրենքի տրամաբանությանը, օրենսդրի դրած նպատակին հակասող պրակտիկա։ Դրա համար ստեղծվում է հնարավորինս այն պրակտիկան, որը որ կանխորոշել է օրենսդիրը։ Բարձրագույն ացյանի խնդիրը հենց դա է դրամն արտահայտում։ Բարի։ Պարոն Թադևոսյան, երկին անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հրավերն ընդունելու համար եւ հուսամ առաջիկայում եւս կհանդիպենք։ Ձեզ ես շնորհակալություն, ճիշտ է թեման շատ ծավալուն է եւ հնարավոր չէ կար ժամկետում ամբողջ ծավալով լուսաբանել։ Ձեզ ես շնորհակալ ենք եւ կարծում ենք, որ կարևոր նշանակություն կունենա քաղաքացիական իրավունքի հարցերով հետաքրվող անձանց համար։ Շնորհակալություն։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն էր ԱՌՊՀ իրավունքի ամբիոնի դասախոս իրավաբանական գիտությունների դոցենտ Անատոլի Թադևոսյանը։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խոսափենք խնդիրներից։